که مولوی محمد عمر سربازی قرآن تحریف کرده بنابراین و صغرا کبرایش کرده این مسئله زی پیجهده بنابراین کسی قرآن تحریف کرد بود کافر کافر که مرتد از دین برگشته بعد وقت هم گوشید خانویم طلاقی درسته نه؟ همین اعتراض برده نه فارسی بود چون وقت دیگری بگذاره شده اول مولانا محمد عمر سربازی یکی از اولیای خدا در بلوچستان بوده چون که کسی که با تمام شرک بت پرستی گبر یا سیک با اونها مقابل کرد و مردم جاهل و بیدیر را مسلمان کرد مولانا محمد عمر سربازی رحمت الله علیه بود خدمات حضرت مولانا محمد عمر سربازی به حدی زیاد و به حدی نمایان هستند که قابل انکار نیست با شخصی که منصف و دار عقل سلی باشه چرا مولانا محمد عمر سربازی از روستا انزا به منطقه کوهستانی سفر کرد و چرا مدرسه در بین کوهای بسیار دور و فرد از شهر بنا کرد تاریخچش چی بود داخل خود محل چی کسانی زندگی میکردن اونجا کسانی زندگی میکرد همهشون بیدین و کافر بودند محلی که مدرسه بنا شده آتش کده و معبد انسانهای اون روز بود حضرت مولانا بزرگتری مجاهده رو انجام داد خیلی از اون زگری ها رو زد و کشت یا بیرون کرد شهر و خیلی از اونها رو مسلمان کرد چقدر از معابه و تخریب کرد چقدر از قبور و قبرهایی که اونها بنا ساخته شده بود و مردم توسل به قبر میکردن تخریب کرد و هنوز شاگردان امروزه همین کار دارن انجام میدن با این مجاهده که بزرگترین علمدار توحید بزرگترین قاطع و از برنده شرک میشه مشرک شخصی بانند مولانا محمد اومد بشه مشرک پس مواهد داخل بلوچستان نیست بلوچستان رو برگردید پنجاه سال جلوتر بررسی کنید پنجاه سال بلوچستان بلوچستان نبوده تمام مردم به قبرستان ها پیش پیله ها و بلنگ ها و قبرات توسل میکردن برای رفع حاجاتشون کسانی که بلوچستان رو پاک کردن تطهیر کردن سه چهار نفر از علمای ربانینی بودند که از هندوستان آمدند از دیوبند آمدند حالا اینا دارن راحت میخوان تفرقه بیاندازن راحت دارن میخوان افکار خودشون پیاده که روی مسلمانان این زمینه رو اونها فراهم کردن شرک اونها از بین بردن که متاسفانه با عمل کردی در دواره جلو شرک دروازه شرک باز میشه چون که در جلوی مسلمان ها قرار گرفتن الله بجای اینکه استعداد انسانیت برای از بین بردن شرک کفر صرف میشه برای از بین بردن توحید در صرف میشه الله اعتراض اینه که مولانا محمد عمر سربازی داخل کتابی تعویزاتی هست بنده حالا اون ندیدم اما شنیدم می داخل تا تعویزاتش سوره علم ترکیف سوره فیل را تحریف کرده چرا؟ چون گفته علم ترکیف ربک به اصحاب الفیل این جمله اضافه کرده بعد اون گفته بعد اون گفته اینها رو بنویسید برای فلان مرض علاج هستن اینو گفته میگه این اینها اون اضافه کرده پس قرآن شد تحریف حالا اینجا دو سوال مطرحه اگر کسی یک کلمه رو جابجا کرد تحریف میشه نمیشه اگر کس یک کلمه رو جابجا کرد تحریف میشه نمیشه حالا چار آیه پنج آیه نمیگیم ما یک آیه میگیم اگر کسی اومد یک آیه رو جابجا خون تحریف میشه نمیشه این یک سوالی هست بعد آیا مولانا محمد عمر گفته این چیزی که من در اینجا می نویسم برای فلان مرض شفا است آیا گفته این جز قرآن هست جز قرآن نیست اگر این جز قرآن هست پس مسئلهش جدا میشه اگر جز قرآن نیست بعد جوابش هم جدا میشه حالا اگر مولانا محمد عمر سربازی این چیزو گفته در حالی خود مولانا تفسیر و تبیر و فرقان دارن آیا در تفسیر نوشته این آیات اضافه کرده اگر تفسیرشون این کلمات اضافه هستن یا یعنی نیستن تفسیر نزیب به 20 خورد جر رسید کتابش خدمتی که مولانا محمد عمر کرد یک تمام این جنبشن اندازه چند جلدش نمیتونن بنویسن و تفسیرش علامت پای علمی بسیار بالای مولانا میرسونه جواب اول این است که اگر کسی یک کلمه را هم بنیت قرآن این جمله اضافه میشه بنیت قرآن در قرآن جابجا بکنه اضافه بکنه حتی فتحه رو کسره بکنه زمی رو فتح بکنه بنیت قرآن تا معنای قرآن می تحریف دونو تحریف ما یک تحریف لفظی هست یک تحریف معنوی معنای لفظ هست الله خیلی قرآن تحریف معنوی میکنن احکام قرآن را چیزی که خلاف از اجماع امت هست خلاف اصلا تفسیر میکنه یا در تحریف میکنه اگر کسی یک کلمه هم از قرآن جابجا جا بکنه و بگوید بنیت قرآن اون تحریف قرآن کرده حالا خود مولانا محمد عمر سربازی اگر اینو اضافه کرده بنیت قرآن نبوده بنیت قرآن نبوده بنیت عملیات و معالجه بوده این اگه به این صورت بنویسی ولی فرامرز این شفا هست این قرآن حساب نمیشه جوابش چی یک اول بخوانی از خود صحیح بخاری داخل کتاب صحیح بخاری کتاب بعد جو الوحی حدیث ابو سفیان با حرقل حدیث بیاد اونجا نبی کریم داستان بزرگی هست و نامی برای پادشاه بزرگ رومی می اونجا میاره وقل يا اهل الكتاب وقل يا اهل کتاب کلمه واب اینجا اضافه هست تو قرآن واب نیست نبی کریم اینجا واب اضافه کرده اگر واب بگی واب جز قرآن هست پس چرا امروز داخل قرآن وجود نداره اگر جز قرآن نیست پس چرا داخل اونجا وجود داره اگر امام بخاری اضافه کرده امام بخاری تحریف کرده اگر محدثین بعد اضافه اونها تحریف کردن باید تکلیف واب جز مشخص بشه این واب چرا داخل قرآن ضرب شده اینجا ما جواب داریم ما میگیم اینجا بینیت قرآن نیست اینجا بینیت یه خطابی است نامی داره نیست اونجا حدیث بعدی در تحت تفسیر آیه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين علامه ابن كثير رحمت الله عليه در تفسیر ابن كثير حدیثی رو از ابن ابی حاتم تخریج کرده اونجا میارن نبی کریم صلی الله علیه و آله زیب قربانی میفرمودند کی انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين جمله اول نیست دوباره اونجا هست قل ان صلاتی نبی کی قول هم اینجا حذف کرده اینجا حدیث جواب جوابش بیارن یہ قول حذف شده بعد هم اضافه شده کم شده قسمت اول اونجا نیست اینی وجه توجهی للذی فطر السماوات والارض در حالی بسته در همیشه داخل میخوره میره آخر میگه وانا اول المسلمین سه آیه هستن اینجا اگر اونجا تحریف اینجا هم تحریفه کتاب ابن ابی حاتم حدیث را آورده حافظ ابن کسی در تفسیر خودش تخریش کرده حدیث رو جواب بیارن دنیا کردن شلوغ شده کسی بزرگترین موحد کسی با شرک تمام زندگیشو تباه کرد زندگی کور اختیار کرد شرک شده مشرک شده محرم یک شخص طلبی که طلبی که اصلا نه خودش نه استازش دو تا کلمه عربی درست نمیتونن بخونن ترجمه نمیتون ترجمه میکنن میگه مولی محمد عمر شده کافر خانمش هم طلاق شده هم وکیل خانمشن با این گستاخی با این حیائی حیای مونده برای مردم بستگی اسم خانمش هم میگیرن چیکار کرده جور بشی بود مردم کرده مسلمان جور بشی بود مردم گفتی بیاد توحید بخونید جور بشی بوده ببین بدون تماس به مدرسه تو منطقه سرباز بری نگاه کنی بپرس از مردم از پیر مردا چیکار کرد چقدر اونجا مقبره بوده اینا کی خراب تخریب کرد چه گم بود اینا کی تخریب کرده کل سرباز نگاه میکنید؟ از مردم محل تحقیق محلی میکنید بعد معلوم بشه که چیکار کرده بود قبر خودش رو نگاه کنید روی آی داخل گنبدی هست داخل اتاقی هست نه تو قبرستان عمومی هست این جا افتاد تو قبرستان عمومی مگه نمیکردن اینقدر مرید داخل ایران داره که اگر میخواست بزرگتری ساختمان با بهتری امکانات درست میشد اونجا دنبال این چیزها می بود در تخریب که بعد بنا میگه خودش این شدن دو تا حدیث حدیث سوم داخل کتاب صحیح بخاری جلد دوم کتاب تفسیر و کتاب و تفسیر حدیثی رو امام بخاری با سند خشون روایت کرده میرسونه به حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه وقتی که در مورد سوری میپرسند که چجور نازل شده میگه و خلق ذکر الانسا اینجا لفظ رو حذف کرده اونجا راوی میگه من اینطوری شنیدم صحابه بعدی میگه من تایید میکنه نبی کریم به صورت خوندن در حالی که اون قرائتی که اونجا موجوده با سند تا نبی کریم متصل هست کسی رو نمیخوره در حال قرآن داره با میخونه سند نداره این قرآن قرآن داره میخونه با سند ثابت نشده با تعامل امت ثابت شده امت از نسل اول تعالی به صورت خونده در حالی داخل صحیح بخاری اونجا هم آیه آورده یک کلمی هست از اونجا اون چرا نمیاره نمیگه تحریف شد اینجا چرا نمیگه امام بخاری تحریف کرده چرا احادیث تحریف شده داخل قرآن بخاری آورده دروتر بریم داخل کتاب صحیح بخاری کتاب تفسیر فضائل قرآن امام بخاری حدیثی را آورده که حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه معوضتین داخل قرآن نمی نوشت دو قول اموز آخر است اینا اهل قرآن سے وارد نمی کردون جواب بیارن چرا وارد اگر جز قرآن نیست بعد تحریف قرآن شد قرآن کم شد <clears throat> چرا این کار رو نمی کرد توضیح ندن لفظ ظاهر حدیث است توضیح اون بیارن که جواب حدیث حدیث با حدیث است نه با تعییرات فاصلی داخل اغلاه اونا رفته از یهود داره مدیریت میشه برای تخریب اسلام تخریب علماء، کارشون چیه چهار تا بچه کل شهر قاقا شده که فلان مولای مرتد است فلان مولای بدتی است فلان عالم مشرک است فلان عالم خارج طلاق شده شوارشونه از یک از اینا پرسیدم من نشسته بودم و سوالی بود که آیا خانمی که معذور باشه خانمی که معذور باشه میتونه قرآن رو بخونه یا نه گفتن تلفن رو آیفون بذار اسمشو نمیگیرم روشن کرد این هفته جلوتر روی آیفون گذاشت گفت آره میتونی بخونی. مشکل چیه اگر نخونه فراموش میکنه در حالی که داخل یک کتب حدیث کتاب صحیح ترمیزی میاد که نبی کریم صلی الله علیه وسلم من کردن که شخصهای بینواز شخصهای معذور شخصهای جنوب هستن روی قرآن دست بزنن یا قرآن تلاوت کنن میگه اشکال نداره این شده احترام قرآن برو دستوی قرآن بیرو که بخون این داری تحریف میکنی شما داری تحریف میکنی اصلا به پاکی قائل نیستن این چیزی میگم بی میپرسید همین علاق تماسا بگیر جواب همین است میگه اشکال نداره اون تاویل میگه که ولای یمسو الا المطهرون متعلق فرشته ها هست آیا فرشته بینواز میشن آیا فرشته نجس ما فرشتهایی که معذوشه ما دارین ما نداریم اینجا علماء میگن که شاید قول به اون صورت گفته اما حضرت امام بخیر رحمت الله علیه معتقد اینجا متعلق به چی هست؟ به انسانها هست نه فرشته ها تفسیر بکن به رای من فصل قرآن به رایی فقط اخطا کسی قرآن بر رای تفسیر کو اشتباه کرده این و گاگه شدیدتر فرمودن فقط کفر کافر هم تفسیر به رابق احادیث و تفسیر به رابق قرآن را شدن بزرگترین علمای دنیا تمام دنیا محکوم تمام علما محکوم حالا چند حدیث ما گفتیم جواب اینها رو بیارن اگر تحریف است با این اینا تحریف است اما این است که هرگاه قرآن را کسی قرآن را کسی حالا اگر نگاه کنی کل عرب در سخرانی خودش در سخرانی میکنن یه سخرانی بزرگ همیشه چند جمله از قرآن میارن ان الله لا كل شيء قدير و ذلك على الله عزیز همین آیه قرآن هست سخره میگه آخرش میگه و ذلك على الله عزیز خطاب کلام میشه چرا قرآن قاطی بس صحبت خودش میکنه این هم تحریف میشه اما اینطوری نیست کسی به قصد قرآن کار انجام به نیت قرآن تحریفه هم به نیت قرآن نباشه تحریف نیست هیچ کس هم تحریف نگفته علماء ربانی تحریف نگفتن و حدیثی از نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمودند که هر شخصی بیاد و مسلمانی رو کافر بگه اگر داخل کتاب صحیح مسلم بیاد ترمیزی میاد تا حدیث میاد اگر شخصی و مسلمان کو یا کافر یا گفت این کافری هست مشرک شده بیدیر شده این جور بسیار سنگین مرتکب شد این جمله نمیره به هدر میره بالا اگر کافر بوده خب بجا بوده خودش واقع میشه اما اگر نبوده بر روی, روی گویندش بر میگرده یعنی ظلم و جار و گناه جمله روی کسی برمیگرده که مستحقش باشه اگر اون نیست روی خودش برمیگرده بود کتاب باز کنید احادیث نگاه میکنید مستقی فتوه کف دادن و مشرک گفتن کار آسونی نیست یار حال حالا قرآن اصلا دین شده بازیچه هر کس هر کس باید بیان خودشون تفسیر کنند و تعویل کنند قرآن را در حالی که احادیث بسیار زیاد در مورد این افراد برای وعیدشون بیان شده که تعویل بر رای کردن قرآن حرام هست قرآن تعویل بر رای کردن حرام هست اگر درست هم گفته باشه بعض کار اشتباه کرده این که هر کس نیستی